بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Hamim. Dies ist die Offenbarung des Buches von Allah, dem Allmächtigen und Allweisen. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون In den Himmeln und auf der Erde sind wahrlich Zeichen für die Gläubigen. Und in eurer Erschaffung und in dem, was er an Tieren sich ausbreiten lässt, sind Zeichen für Leute, die überzeugt sind. Und auch in dem Unterschied von Nacht und Tag und in dem, was Allah an Versorgung vom Himmel herabkommen lässt. Und dann damit die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht. Und im Wechsel der Winde sind Zeichen für Leute, die begreifen. Dies sind Allahs Zeichen, die wir dir der Wahrheit entsprechend verlesen, an welche Aussage nach derjenigen Allahs und seinen Zeichen wollen sie denn sonst glauben? ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين Wehe jedem durch und durch sündigen Lügner. der hört, wie ihm Allahs Zeichen verlesen werden und hierauf hochmütig in seinem Unglauben verharrt, als ob er sie nicht gehört hätte. So verkünde ihm schmerzhafte Strafe. Und wenn er etwas von unseren Zeichen kennenlernt, macht er sich darüber lustig. Für solche wird es schmachvolle Strafe geben. جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم Hinter ihnen wartet die Hölle und es nützt ihnen nicht, was sie erworben und auch nicht, was sie sich anstatt Allahs zu Schutzherren genommen haben. Für sie wird es gewaltige Strafe geben. Dies ist eine Rechtleitung. Und diejenigen, die die Zeichen ihres Herrn verleugnen, für sie wird es schmerzhafte Strafe von Züchtigung geben. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله ist es, der euch das Meer dienstbar gemacht hat. damit die Schiffe darauf auf seinen Befehl fahren, und damit ihr nach etwas von seiner Huld trachtet, und auf das ihr dankbar sein möget. Und er hat euch alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, dienstbar gemacht, alles von sich aus. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون Sagt zu denjenigen, die glauben, sie sollen denjenigen vergeben, die nicht Allahs Tage erhoffen. auf dass er einem jeden Volk das vergelte, was sie erworben haben. Wer rechtschaffen handelt, der tut es zu seinem eigenen Vorteil, und wer Böses tut, der tut es zu seinem eigenen Nachteil. Hierauf werdet ihr zu eurem Herrn zurückgebracht. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Wir gaben ja den Kindern Israels die Schrift, das Urteil und das Prophetentum und versorgten sie von den guten Dingen und bevorzugten sie vor den anderen Weltenbewohnern. Und wir gaben ihnen klare Beweise in der Angelegenheit der Religion. Sie wurden aber erst uneinig, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war, aus Missgunst untereinander. Gewiss, dein Herr wird am Tag der Auferstehung zwischen ihnen über das entscheiden, worüber sie uneinig zu sein pflegten. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين Hierauf haben wir dich auf eine Richtung in der Angelegenheit der Religion festgelegt. So folge ihr und folge nicht den Neigungen derjenigen, die nicht Bescheid wissen. Gewiss, sie werden dir vor Allah nichts nützen, aber gewiss, die Ungerechten sind einer des anderen Schutzherren. Allah aber ist der Schutzherr der Gottesfürchtigen. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون Dies sind einsichtbringende Zeichen für die Menschen und Rechtleitung und Barmherzigkeit für Leute, die überzeugt sind. Oder meinen diejenigen, die böse Taten verüben, dass wir sie denjenigen, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, gleichstellen, sowohl in ihrem Leben als in ihrem Tod. Wie böse ist, was sie urteilen. Und Allah hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen, und damit jeder Seele das vergolten wird, was sie erworben hat, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt.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 Wer könnte ihn nach Allah recht leiten? Bedenkt ihr denn nicht? Und sie sagen, es gibt nur unser diesseitiges Leben. Wir sterben und leben, und nur die Zeiten vernichten uns. Sie haben aber kein Wissen davon. Sie stellen nur Mutmaßungen an. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون Und wenn ihnen unsere Zeichen als klare Beweise verlesen werden, ist ihre Beweisgrundlage nur, dass sie sagen, bringt unsere Väter herbei, wenn ihr wahrhaftig seid. Sag, Allah macht euch lebendig und lässt euch hierauf sterben. Hierauf wird er euch zum Tag der Auferstehung versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt. aber die meisten Menschen wissen nicht. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Und am Tag, da sich die Stunde erhebt, an jenem Tag werden diejenigen verlieren, die Nichtiges tun. Und du wirst jede Gemeinschaft kniend sehen. Jede Gemeinschaft wird zu ihrem Buch gerufen. Heute wird euch das vergolten, was ihr zu tun pflegtet. Dies ist unser Buch, das mit der Wahrheit gegen euch spricht. Wir ließen alles niederschreiben, was ihr zu tun pflegtet. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين Was nun diejenigen angeht, die geglaubt und rechtschaffene Werke getan haben, so wird ihr Herr sie in seine Barmherzigkeit eingehen lassen. Das ist der deutliche Erfolg. Was aber diejenigen angeht, die ungläubig waren, so wird zu ihnen gesagt werden, sind euch meine Zeichen nicht stets verlesen worden, aber ihr habt euch hochmütig verhalten und seid ein Volk von Übeltätern gewesen. Und wenn gesagt wurde, gewiss, Allahs Versprechen ist wahr, und an der Stunde gibt es keinen Zweifel, sagtet ihr, wir wissen nicht, was die Stunde ist. Wir stellen ja nur Mutmaßungen an und sind gar nicht überzeugt. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Und es werden ihnen die bösen Taten, die sie vollbracht haben, klar, und es umschließt sie das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. Und es wird gesagt, heute werden wir euch vergessen, wie ihr die Begegnung mit diesem eurem Tag vergessen habt. Euer Zufluchtsort ist das Höllenfeuer, und ihr werdet keine Helfer haben. Dies ist dafür, dass ihr euch über Allahs Zeichen lustig machtet und dass euch das diesseitige Leben täuschte. Heute werden sie nicht mehr aus ihm herausgebracht und es wird ihnen keine Gnade mehr erwiesen. So gehört alles Lob Allah, dem Herrn der Himmel und dem Herrn der Erde, dem Herrn der Weltenbewohner. Ihm gehört die Oberhoheit in den Himmeln und auf der Erde, und er ist der Allmächtige und Allweise.